الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق kad smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikoga ravnim i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati.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 vrijednostima hađa i spomenuli smo skupinu hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame koji pored jasnih kuranskih ajeta ukazuju na odliku ovoga praktičnog obreda i da je on ibadet koji je spojio tjelesni i materijalni vid ispoljavanja pokornosti uzvišenom Allahu te barake o teala. U našim narednim predavanjima govorit ćemo uglavnom o propisima znači fikskim propisima vezanim za hađ. Spominjat ćemo i odlike nekih od tih propisa, no međutim, prvenstveno nas zanima propis i zanimaju nas propisi koji su vezani znači za hađ i za hađske obrede. Kada čovjek odluči da obavi hađ i kada ispuni znači one uvjete, mora prije svega imati cilj i namjeru svojim hađem da se pokori Allahu te barake o teala. Znači prva stvar koju mora imati jeste pokornost uzvišenom Allahu. Znači da ne bude taj hađ ni zbog trgovine, ni zbog turizma, ni zbog čega, nego da bude prvenstveno da se obavi ono što je Allah Želešanu naredio čovjeku. Ako uz to dođe nešto od dunjaluka, neće smetati. No međutim, ne smije to biti cilj čovjeka. Pa ako hađ je ovdje na hađ s ciljem da obavi hađ, hoće Allahovu nagradu za svoj hađ i tamo usput negdje vidi da može kupiti neku robu koju može prodati u svome mjestu gdje boravi, nema smetnje da to uradi. No međutim, to mu nije bio cilj. Već mu je znači cilj da zadovolji svoga gospodara Tebara Kevoteala i da od njega uzme nagradu. Znači, kada krene na hađ, mora imati čist nijet. Znači, mora imati čist nijet. Ko želi da obavi hađ, može ga obaviti na tri načina. Može obaviti jedan od tri hađa. Hađ je sve, zove se hađom, no međutim, put i način obavljanja toga hađa se razlikuje. Pa može obaviti ili hađ koji se zove temetua, ili hađ koji se zove qiran, ili hađ koji se zove ifrad. Jedan od ota tri hađa. Prvi hađ temetua je hađ u kome čovjek dođe na mikat i obuče i hrame za umru. I nakon toga odlazi u Meku, obavi umru i potom čeka osmi dan je umuteruje da izlazi i da počne sa hađskim obredima. Znači izlazi, dolazi na mikat u mjesecima hađa. Koji su to mjeseci hađa? To su ševal, dhul qi'de i dhul hijđe. Možemo kazati dhul qa'de, a možemo kazati zul qi'de, a možemo kazati zul hađe, a možemo kazati zul hidje. Ali je ispravno da se kaže, najispravnije u stvari je da se kaže zul qa'de i zul hidje. To su tri mjeseca, naravno ova prva dva puna i ovaj treći, prva njegova trećina. Znači nije cijeli zul hidje. To su mjeseci hađa. Mjesec ševal, mjesec zul qa'de i prvi znači deset dana Zul Hidžeta. Ako čovjek dođe u mjesecu Ševalu na Mikat i obuče i hrame u mjesecu Ševalu i ode potom u Meku, može ostati u Meki, obavi umru i ostane u Meki sve do osmog dana Zul Hidžeta, koji se zove Jeomu Teruje. Toga dana izlazi na Minu. Dotada ostaje i naslađuje se onim što je mu Allah dozvolio u Mekki. Živi normalan život u Mekki. I onda nakon toga izlazi. Ne mora ponovo izlaziti na Mikat, nego oblači hrame iz kuće, odnosno mjesta gdje je boravio u Mekki. I to je hađ koji se zove Temetua. No međutim, kada bi čovjek došao 29. dana Ramazana u podne i obukao i hrame i nastavio ići i u putu prekinuo svoj post i završio, završio se mjesec Ramazan tu i došao u Meku i obavio umru u prvom danu Ševala. Ne bi bio mutemetija. Ne bi mogao obaviti ovaj hađ. Jer nije obukao ihram šta? U mjesecima hađa. Jer mjesec Ramazan nije mjesec hađa. Mjesec hađa je znači Ševal, Zulqade i Dulhidž. Pa bi znači morao da obuče u mjesecu ševalu te ihrame. Najranije znači kad nastupi znači mjesec ševal, kada zaže znači sunce prve večeri znači mjeseca ševala. Isto tako mora obaviti iste godine hađa koji će biti mu temetija. Na primjer da čovjek ode u ševalu i obuče ihrame u ševalu ili u zulqa'adetu i nakon toga dođe u Meku. I sačeka ne obavi te godine hač, nego čeka naredne godine. To ne vrijedi. Mora obaviti iste godine, znači nakon taj mjesec ili dva ili 15 dana, ovisno kada je obukao hrame, mora znači da obavi hađ iste godine. Čovjek koji obavlja ovakvu vrstu hađa mora prinijeti žrtvu, što mi kažemo kurban, jel? Mora prinijeti žrtvu po mišljenju svih islamskih učenjaka, nema razilaženja, mora znači zaklati. osim stanovnika Mekke. Ako bi stanovnik Mekke obavio umru u mjesecu Ševalu ili Dulkadetu, potom čekao Dulhidžet, osmi i izišao, on ne bi morao, on ne bi morao znači, prinijeti žrtvu. To je prvi znači način ili prva vrsta hađa koja se može obaviti, a to je hađ koji se zove etemetu. I to je globalno najbolja vrsta hađa. Globalno. Ne mora znači, nije uvijek tako, no međutim, globalno se kaže da je to najbolja vrsta hađa. Da čovjek obavlja, umru i onda čeka osmi dan i izlazi tada, počinje sa hađskim, sa hađskim obredima. Druga vrsta hađa je kiran, uporedno da obavlja hađ i umru. Pa će tako obrede koji su vezani za umru koje čini sastaviti sa obredima hađa. I ovo može biti na tri načina. Da čovjek dođe na mikat da zanijeti hađ i umru zajedno. Ili obuče ihram za hađ i za umru zajedno. I druga vrsta jeste da obuče ihram za umru samo potom prije nego što počne tavafti priključi umri i hađi ili da zanijeti samo hađ i potom kada dođe kod harama zanijeti i umru sa hađom. No, međutim, kod ove treće vrste nastalo je razilaženje među islamskim učenjacima. I to je znači druga vrsta hađa. Kiran, da se uporedi, znači hađ i umra i da se propisi ili obredi vezani za umru spajaju sa hađom. Nije znači kao kod prve vrste da se šta razdvaja. I treća vrsta je ifrad, a to je pojedinačno da čovjek obavi samo hađ. Nema, znači, nikakve veze umra sa ovim. Da se samo obavi, da se samo obavi hađ. Što se tiče ove druge vrste, on isto čovjek koji to obavlja takvu vrstu hađa, mora zaklati prinijeti žrtvu po većini islamskih učenjaka. A što se tiče treće, zadnje, kada i frad čovjek čini, kada sam on obavlja hađ, a ne samo on, misli se ne obavlja, znači umru pored hađa, ne mora, ne mora, znači nije dužan da prinese žrtvu niti da zakolje kurban. Običaj je izrazite većine muslimana kada odlaze na hađ da prvo idu u Medinu. Izlaze na hađ i prvo dođu u Medinu i borave jedan period, izvesni period borave u Medini. Ovdje je bitno naglasiti da Medina nema nikakve veze sa hađskim obredima. U Medini se ništa ne čini vezano za hađ. Pa kada bi čovjek obavio hađ da nikako ne prođe kroz Medinu, niti blizu Medine, njegov hađ će biti ispravan, neće biti time pokvaren, niti će biti umanjena njegova nagrada samog hađa. No, međutim, onaj ko dođe u džamiju poslanika, sallallahu sallam, imaće nagradu zbog toga što je došao. Mnogi ljudi kada idu tamo, u Medinu, ostaju tamo osam dana da bi klanjali 40 namaza u džamiji poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. No međutim, ovaj postupak nije utemeljen u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ima jedan hadis koji se navodi na tu temu, koga bilježi ima Mahmed i Tabarani u svome srednjem muadžemu. No međutim, u lancu prenoslaca te predaje ima Nubejt ibn Omer, koji je slab kod hadijskih stručnjaka, nepouzdan. I taj hadis došao samo njegovim putem. Hadis koga prenosi Enes da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, ko obavi 40 namaza u mojoj džamiji, ne propusti ni jedan od njih, bit će spašen vatre džehennemske i bit će spašen kazne i neće biti munafik. Biće sačuvani fak. Ovaj hadis je slab. Ispravnija verzija od ove jeste verzija Enesa koju prenosi imam Tirmizi i Ibnul Arabi u svome mođemu i drugi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko klanja 40 namaza u džematu a ne propusti početni tekbir biće mu upisano da je čisto dvije stvari da je čist od azaba ahiretskog i da je čist od nifaka ovo je ispravna verzija hadisa Enesa koga prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovaj hadis ima četiri različita puta dok prva verzija da čovjek treba boraviti u Medini i da je lijepo da boravi 40 namaza da klanja znači 8 dana nije ispravan hadis. Tako da se ne treba čovjek ograničavati na to da boravi u Mediniš 8 dana. Kada hađije dođu, bilo da su bile u Medini i boravile u Medini prije hađa ili nisu, na putu su ka Meki, moraju proći pored Mikata. A Mikat je mjesto gdje se oblače i hrami. Mikat je mjesto gdje se oblače i hrami. Pa Svako ko dolazi sa neke od strana prilazeći El Bejtul Haramu ili Mekki, moraju proći, znači, pored nekog od Mikata. Pa tako za stanovnike Medine, Mikat je na Zulhulejfi. Mikat za stanovnike Šama je na El Džuhfi. El Džuhfe. Mikat za stanovnike Neđda je Zulmen, uh, eh, Karnul Menazil. Karnul Menazil. Karnul Menazil. I mikat za stanovnike Jemena je Jelemlem, tako se zove mjesto, Jelemlem. To je znači mikat za stanovnike Jemena. Pa ko prolazi, pored znači ovih mikata, obući će i hrame. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, nakon što je spomenuo ove mjesta ovih mikata, u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim, fehunne lehunne ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة Ovi mjekati pripadaju stanovnicima tih mjesta koji prolaze pored njih i drugima koji prođu tuda. Pa na primjer, ako bi došao Šamija, iz Šama dolazi i neće da ide na El Džuhfu, nego ide na Medinu. Prvo dođe u Medinu, pa bori, pa ide preko Zulholejfe, mora u Zulholejfe obući hrame. Ne može ići nakon toga da ode do Džuhfe pa da obuče, nego mora obući znači na Zulholejfe, jer prolazi tuda. Pa je znači za njega. A dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ome hadisu: "Femen kane dunehunne femin ehlihi hatta ehle Mekke yuhilluna minha." Ako bude bliži od ovih mikata, ovo nas ne zanima, no međutim da spomenemo usput pošto došlo u hadisu, ako bude bio bliže od ovih mikata, znači nakon miha, mikata je bliže je Mekki, između znači mikata i Mekke bude, ne mora se vraćati gdje? Na mikat nego oblači hrame u svojoj kući i ide čak stanovnici Mekije oblače i svoje kuće. Mekija koji boravi u svojoj kući, u svojoj kući oblači hrame. I ovo je mišljenje većine, apsolutne većine islamskih učenjaka osim mama Mujahida. Mujahid ibn Džebr jedino on kaže da će svi obući u Mekiju koji su bliži od Mikata Mekke, da će obući svi u Mekke. No, međutim, ispravno je da će obući kako došlo po hadisu, da će obući u svojoj znači, kući te i hrame. Kada kažemo ihram, šta znači to? Obući ihrame, šta znači to? Mnogi ljudi pogrešno svataju ovo. Pa smatraju obući ihrame da je to da staviš dva bijela čaršafa na sebe i da, da si obuku ihrame. Obući ihrame ne znači niti kupanje, niti oblačenje znači samih ihrama. Nego obući ihrame znači zanijetiti ih. Nijetiti znači ulazak u hađske obrede ili obrede umre. To znači oblačenje, znači i hrama. Pa kada bi čovjek bio u Medini, došao u Medini, boravio u hotelu, pa uzeo, učinio ono što hađija može činiti, znači, ili što treba da čini, što mu je lijepo da čini, i došao nakon toga na Zulhu Lejfu i zanijetio ulazak u obrede, on ne bi učinio ništa, znači što je pogrdno. Jer inače islamski učenjaci spore da čovjek obuče i hrame i da ih nijeti prije mjesta. I ispravno je da to ne treba činiti. No međutim, ako bi to učinio prije toga, a ne bi nijetio, pa zanijetio na mikatu, znači njegovi hrami bi bili ispravni. I ulazak, znači, u obrede. Nije dozvoljeno čovjeku da pređe preko mikata, a da ne obuče i ne zanijeti, znači, i hrame i ne uđe u nusuk, u obrede. Nije mu dozvoljeno, znači, nikako da to čini. Ako bi to učinio namjerno, bio bi griješan mora se vratiti namjerno ili nenamjerno zaboravi, samo ako namjerno učini, bio bi griješan, a ako nenamjerno učini, ne bi bio griješan. No međutim, mora se i u jednom i u drugom slučaju mora se vratiti na mikat i jeli tu ponovo zanijetiti i hrame. Islamski učenjaci, hambelijske i malikijske pravne škole kažu mora prinijeti žrtvu zbog toga. Dok drugi kažu ne mora. Ebu Hanife kaže, mora, osim ako se vrati sa telbijom. Neka se vrati nazad i izgovara telbiju, ne mora prinijeti žrtvu. Znači, u svakom slučaju nije dozvoljeno čovjeku nikako da pređe preko mikata, a da ne obuče šta? I hrame. To znači nije nikako dozvoljeno. Šta je to lijepo čovjeku da učini koji hoće da obuče i hrame? Ovdje kad govorimo o, obuč, o oblačenju i hrama, Mislimo, znači, ulazak u obrede ili prije toga. Ili kod oblačenja samih hrama, ako ih oblači, prije možda mikata. Jer ponekad će čovjek obući hrame prije, znači, dolaska na mikat. Lijepo je čovjeku da se okupa. Lijepo je da se okupa, i to se prenosi u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i imam Tabarani od Zejda ibn Thabita, da je poslanik, salallahu salame, okupao se za ihrame. Isto lijepo je čovjeku da se očisti i da ukloni sa sebe sve one neprijatnosti koje se obično uklanjaju. Kao na primjer da obrije svoje stidna mjesta, da obrije se ispod pazuha, da skrati svoje brkove i slično tome. Lijepo mu isto tako da skrati svoje nokte i slično. Za ovo nema dokaza u Kur'anu niti u sunnetu da se čini. Dobro. Ako nema dokaza u Kur'anu i sunnetu, kako onda možemo kazati da je lijepo? Islamski učenjaci kažu lijepo je zato što čovjeku u ihramima nije dozvoljeno da to čini. Pa će mu ponekad stvarati probleme, pa bi trebao znači da ukloni te neprijatnosti, neće moći. Pa je onda lijepo da to učini prije. No, međutim, ako čovjek nema toga ili ako je to učinio u svojoj kući, onda neće nakon toga, znači, mora to ponovo učiniti. Također, lijepo je hađi koji znači nije ti hrame, koji oblači hrame, da se namiriše. Ajša radijallahu ta'ala anha kaže kako bilježe Buhari i Muslim, mirisala sam poslanika sallallahu alaihi wasallam prije nego što je zanijetio znači hrame. U jednoj predaji mirisala sam ga po njegovoj glavi i kaže kao da gledam misk na njegovoj kosi. Ovo je znači lijepo u pogledu tijela, da čovjek ne miriše tijelo. A šta je sa ihramima? Da li je dozvoljeno čovjeku da miriše se po ihramima? Ispravno je da čovjek neće mirisati i hrame. Da neće znači stavljati miris, da neće stavljati miris na i hrame i da je to mekru. A neka ulema čak kaže da je to i da je to i haram. Zbog hadisa Ibn Omara koga bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao odnosno da je zabranio da čovjek stavlja znači na svoje i hrame vrs ili zaferan, a to su znači vrste mirisa. Pa neće čovjek znači mirisati svoje ihrame. Dobro, ako neko upita, ja sam došao na mikat i učinio ovo što se čini prije ihrama i namirisao se. I nakon što sam se namirisao, stavio sam ihrame na sebe. Pa je ihram dotakao miris. Šta nakon toga? Ili, na primjer, čovjek se namirisao, stavio tečnog mirisa na bradu malo više pa mu kalno sa brade na i hrame. Ili sa kose mu kalno na i hrame i slično tome. Šta će učiniti? Treba li ići kupovati nove i hrame? Ili prati te i hrame? Kažemo ne treba. Što je učinio i što se je desilo? Ne njegovom željom i voljom i nije to ciljao, ne smeta inša Allahu jer on to nije sobom stavio, već je to znači došlo, došlo sa strane. Tako znači da bi u tom slučaju bilo, ne bi bilo znači pogrešno da nastavi znači svoje obrede u takvim ihramima. Prije nego što čovjek obuče ihrame, mora skinuti sa sebe svu odjeću koja je šivena. I ovdje se prave brojne greške. Ljudima se kaže obucite ihrame i onda čovjek ispod ihrama ima duže ili kraće odjeće ili čarape i slično tome. Nije dozvoljeno čovjeku da na sebi ima ništa što je šiveno. Mora sve skinuti. Znači, ispod hrama nema ništa. Ispod hrama nema ništa. Ne smije ništa obući. To je znači haram da obuče bilo šta što je šiveno. Znači, da stavi ga na svoje tijelo. Što se tiče oblačenja i hrama čovjeka kada putuje avionom, najbolje je čovjeku da obuče i hrame na aerodromu koji je najbliži Mikatu. Ako već silazi negdje da oblači. Pa, na primjer, ako ljudi putuju iz Sarajeva, lete za Siriju, ili za Istanbul, ili za Amman, ili za Kairo, nije bitno. A onda nakon toga nastavljaju put za Džedu, onda im je najbolje da obuču znači svoje hrame tamo gdje slete, gdje imaju znači, pauzu. Jer je to najbliži aerodrom znači Mikatu s jedne strane, I s druge strane da ne moraju u avionu oblačiti hrame. Jer u avionu kada se oblače i hrami često dođe do otkrivanja stidnih mjesta. Nemoguće je čovjeku, ne nemoguće je bolje kazati, jako teško da obuče i hrame i da znači skine su svoju odjeću i da obuče i hrame da ne desi se znači da otkrije nešto svoga stidnog mjesta ili da ne uznemirava nekoga ko je pored njega i sliša tome. Pa će čovjek znači na tome mjestu gdje dođe okupati se ako ima mogućnosti i otkloniti od one prijatnosti što se uklanja a zanijeti će i hrame i ući će u nusuk, u obrede, u menasik, jeli, obrede, kada dođe, kada bude iznad mikata. Jer u avionu, kada se bude iznad mikata, javi se da se sad prolazi iznad mikata i da se tu moraju nijetiti i hrame. Što se tiče i hrama, to su u stvari dva bijela platna, jedan se omota na donji dio tijela, a drugi na gornji. Samo to, ništa više neprovidna znači dva dijela koja imaju poseban način i poseban znači kakvoću jeli, omotavanja koja se pričvrsti tako znači da ne može da ostane znači čvrsta da se može više pomjerati sa tijela. Pa ćemo inša Allah htjela praktično pokazati kako to je izgledano. Međutim, da se zna, i hrami su znači samo dva bijela platna i dva bijela čaršafa neprovidna koja se znači omotaju, koja se omotaju oko tijela. A što se tiče i hrama za žene, one nemaju i hrama. U stvari imaju, ali njihova odjeća je hrami. Ženska odjeća, obična, kojoj je došla i koja je pošla na hač, to su njeni znači hrami. Nema nekakvih posebnih hrama što se radi u mnogim zemljama. Kada muslimanke pođu, moraju biti ovakve boje, moraju ovako izgledati, moraju biti ove dužine, pa se ženama prave nekakvi hrami. To je pogrešno. Toga nema. Ženski, znači, ihram je odjeća, odjeća u kojoj je došla, znači u kojoj je krenula na hađ. Kažu neki islamski učenjaci, kada čovjek bude htio da se pripremi za oblačenje hrama, lijepo je da klanja dva rekiata prije toga. Dokazujući to hadisom Džabira, koga bilježima muslim da je poslanik sallallahu alaihi wasallam prije nego što je obukao i hrame, klanjao šta? Dva rekiata. No međutim u ome hadisu nije spomenuto da li se radi o dva rekiata koji su vezani za ihrame. Ili je poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao tehijetul mesjid, ili je klanjao farz namaz, pa nakon toga oblačio ihrame. Tako da je ispravno mišljenje da nemaju, da nema posebnog namaza za ihrame. Nema posebnog namaza. Kada bi čovjek došao, na primjer, ujutru u 9 sati i žuri, hoće odmah da ide oblašiti hrame, kažemo mu odmah oblači hrame, nemoj klanjati dva rekiata. Jer nije potvrđeno da su ta dva rekiata vezana za šta? Za i hrame. No međutim, kada bi čovjek došao i vrijeme podne namaza i on kaže, ne znam da li ću prvo klanjati ili ću prvo obući hrame i zanijeti hrame. Kaže mu, idi prvo klanjaj, pa onda šta? Onda nijeti i hrame. Jer time bi postupio onako kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam činio. A on je, znači, prvo, alaihi sallatu wasallam, klanjao dva rekiata, a potom je, ili potom je, obukao ili zanijetio i hrame. Pa je ispravno, kako kaže šeho li sami Ibnu Tejmije i drugi učenjaci, da nemaju, znači, posebni, nema posebnog namaza koji je vezan za ihrame. Čovjek kada obuče i hrame, kada stavi hrame na sebe i kada ih zanijeti, jer smo kazali i hrami i oblačenje ni hrama, time se misle nijet, ne stavljanje tog bijelog platna na sebe. Kada čovjek zanijeti i hrame i kada uđe u obrede, njemu su zabranjene određene stvari da ih čini. Nije mu dozvoljeno znači da čini određene stvari. Prvo, nije mu dozvoljeno da brije nešto od kose sa svoga tijela i dlaka. To ne smije činiti. Ne smije znači ništa uzimati za svoga tijela od dlaka. Također neće kratiti svoje nokte. Za kraćenje noktiju nema dokaza u sunnetu, niti u Kur'anu, no međutim islamski učenjaci su, kako kaže Ibn Muzir, složni. Konsensus u Leme je da se neće kratiti jeli, nokti. Isto tako neće pokrivati glavu sa nečim što se priljubi za glavu. Kao što je, na primjer, kapa ili da stavi nešto znači što što se priljubi za glavu. Neće znači time pokrivati svoju glavu. Jer ako bismo kazali da čovjek nije općenito dozvoljeno da pokrije glavu ničim, onda ne bi smio staviti sebi ni kišobrano, nešto ga štiti od sunca. Ne bi se smio voziti u auto koje ima šta? Koje nije kabrio. I avion bi morao biti kabrio ako u avionu znači stavio ako je nije tio i hrame i tako dalje. Ne bi se smio voziti. Pa to što rade mnogi, što dolaze sa sjevera ili sa juga u autobusima koji nemaju krova, to nema osnovi u sunetu poslanika, sallallahu sallam. Pokrivanjem glave nije se mislilo šta? Da ima nešto iznad glave. Jer ne bi čovjek smio sjesti onda ni po drvo, ne bi smio ući ni u džamiju, ne bi smio ništa. Jer sve to iza njega ima šta? Krov, to je vid pokrivača. Pa ne mislimo. Ovdje se misli na pokrivač, znači da nešto stavi, da se stavi, znači, na glavu. A da čovjek stavi recimo ruku na glavu ili da se zaštije od sunca i tako dalje, to je dozvoljeno, ne smeta. Isto tako dozvoljeno je čovjeku da se počeše po glavi. Imate hađija kada se češe ovako uzme jedan prstić i samo jednim malo prsticem se češe po glavi. Boji se šta? Da ne da ne spade nešto od kose. To je pogrešno. Počeši se slobodno rukom, ali nemoj time nijeti ti da nešto skineš od kose. Ali počeši se rukom. Ima malih bilježi da su Ajše radijallahu ta'ala kazali da neki ljudi neće da se češu po glavi kada su u ihramima. Pa kaže, vallahi, kaže, ja kada ne bi mogla počešati se rukom, ja bi, kaže, nogom se počešala. Hoće kazati ovdje simbolično, pretjeruje što da se ne, što da se ne počeše. To je dozvoljeno. Pa znači, nema smetnje da to hađije učiniti da se počeše po bradi ili po glavi ili po ruci ili po tijelu, pa ako spadne nešto, neće biti kriv i ništa nema, znači, ovaj, nikakvi posljedica nakon toga. Ali ne smije mu to biti cilj, znači da namjerno tako čini da bi znači spalo nešto od vlaka sa njegovog tijela. Znači, ne smije hađija pokriti svoju glavu. Isto tako, ne smije hađija obući nešto što ima na sebi, šta? Što je prošiveno. I o tome smo govorili. Znači, ono što je prošiveno od odjeće ne smije hađija oblačiti. Pa ne može preko hrama obući bundu, kaže meni je hladno i slično tome, naveče, ne. Ne može, znači, da oblači ono što je prošiveno, Ne smije hađija također, od stvari koje je zabranjene, i ovo je peta stvar koja je zabranjena, hađi, ne smije da miriše svoje tijelo, niti i hrame. Ne smije, znači, stavljati nikakav miris na sebe. Smije mirisati se kada? Bi kazali smo da je sunet da Ajša radijallahu ta'ala anha mirisala poslanika sa osvijem prije i hrama. Pa će čovjek, znači, doći. Ode čovjek, na primjer, na Zulhulejfu. I okupa se i obuče ih rame, stavio ih rame na sebe, ali ih nije zanijetio. I izišao napolje i kaže mu, brat musliman, hajde da te namirišem. Se namirisati? Hoće li neće? Hoće. Jer on je samo obukao ih, on nije nijetio. Ali će mirisati šta? Samo tijelo. Znači ruke, vrati, tako neće, znači ili ispod pazova, ili tijelo, ali neće mirisati šta? I hrame. Samo miriše tijelo. Jer on nije šta? On nije obukao ihrame. On jeste obukao onako formalno, platno je na njemu, ali ih nije zanijetio, a nijet je bitan. A nijet je hrama i nijet hađa se donosi, braćo moje, u srcu. Kao i svi drugi ibadeti. Jedan dio uleme tačno kažu da se nijet za hađ izgovara. No, međutim, nema nikakvog dokaza o sunetu poslanika, salalo, sad mu tamo. Nema dokaza. Pa se nijet izgovara šta? Šta? Ne izgovara se riječima, već se donosi u srcu. Kao za namaz, kao za post, kao za zekijat, kao za bilo što drugo, neće govoriti Allahu dragi, ja nije tim hađ ili ja sam odlučio da obavim hađu tvoje ime, neće govoriti ništa, nego znači biva u srcu nijet. E to je taj nijet koji se donosi za šta? Za, za ihrame. Pa kada čovjek donese nijet za ihram i da ulazi u obrede, u menasik, tada mu je zabranjeno, znači da se miriše i ovo sve prije što smo spomenuli. Također mu je zabranjeno da ubija nešto od životinja da lovi. Lov. To je bilo puno poznato, znači u priješnje vrijeme kada se ljudi više bavili lovom, danas sigurno hađije manje se bave time. Također, sedma stvar koja je zabranjena hađi jeste da sklopi bračni ugovor ili da se zaruči. Hađija to ne može raditi. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi ima muslim od Osmana radijallahu ta'ala anhu, neće hađija se ženiti, niti će ženiti, to jeste da on bude velija, niti će se zaruživati. Pa znači ne može čovjek biti ni mladoženja, niti žena može biti mlada, niti može biti onaj koji prosi, niti može biti velija. U obredima toga nema, dok je čovjek znači dok odlazi na hađ. Tako da onaj ko odlazi na hađ da se ženi, kaže mu to na drugom mjestu traži. Na hađu se ne može šta? Ženiti. To je zabranjeno, znači, hađi da čini. Isto tako zabranjeno je hađi da ima odnos sa svojom ženom. I ovo je najžešća zabrana. A onaj ko to počini biva najviše griješan. Više od ovih drugih. Pa je gore čovjeku znači da počini odnos sa svojom ženom nego da znači da se namiriše ili da obuče nešto što je prošiveno i tako dalje. Najžešća zabrana jeste da čovjek ima odnos sa svojom ženom. To je osma stvar. I deveta stvar koja je zabranjena hađi jeste da ima znači da se naslađuje sa svojom ženom da se naslađuje sa svojom ženom sa prohtjevima. Niti bez prohtjeva se isto ne može naslađivati. Ali dozvoljno je čovjek da uzme ženu za ruku, da je vodi, to može, ili da je dotakne i tako dalje. No međutim, ne smije znači činiti ono što se čini obično, jeli, čovjek što čini sa svojom suprugom. Ovo su znači stvari koje su zabranjene čovjeku dok se nalazi u ihramima. Nakon što hađija obuče ihrame, a mora prije hrama znati šta mu je zabranjeno, jer dosta ljudi učini poslije hrama svega i sa čega. I onda dođe i kaže kakav je propis, ja nisam znao, ja nisam čuo, nikom nije rekao i tako dalje. Zato je obaveza čovjeku, ono što smo govorili, da se prije hađa pouči hađu. Da se pouči, znači, hađskim propisima. Kada čovjek obuče i kada nije ti i hrame i ulazi, znači, u hađske obrede, ili obrede umre prije toga, ako je mutemetija, onda počinje sa telbijom. I sa telbijom se počinje kada se čovjek popne na svoju jahalicu. Znači kada je bio na mikatu, učinio ono što hoće, popeo se na jahalicu i hoće da napusti mikat, počinje sa telbijom. Počinje znači sa izgovorom telbije. Šafijski i hambelijski učenjaci smatraju da je telbija sunnet. Dok neki drugi učenjaci smatraju da je vađib. A ispravno je da je telbija sunnet. I ovo nam ukazuje neminovno da moramo razlikovati između telbije i nijeta. Nijet je šta? Rukn. Ne vađib samo. Rukn. On je vađib ujedno, jer ono što je rukni vađib je sigurno. Ali je još više od vađiba, to je rukn. Jer ponekad čovjek kada ostavi vađib na hađu, može to iskupiti čime? Žrtvom. Ali kada bi ostavio nijet, nema žrtva. Nijet ne vrijedi. Nijet mu je kao šta? Arefat. Kao tavaful i fada. Ne vrijedi mu. Ne vrijedi mu hađ. Mora imati nijet. Pa zato je obavezno razlikod između nijeta koji se donosi u srcu kao i drugi, znači nijet za sve druge ibadete i između telbije. Jer kada bi čovjek ostavio telbiju, ne bi bio griješan. I čak ne bi morao, po ispravnom mišljenju, ni da se iskupi. Dok čovjek koji bi ostavio nijet za hađ, ne bi mu znači bio priznat njegov hađ. Telbija se donosi riječima da čovjek kaže Lebejke Allahumme lebejk. Lebejke la šerike leke lebejk. Innel hamde. Wa ni'mata laka wal mulk La šerike lek. Ovo je telbija. Ovako se izgovara telbija. I telbiju treba svaki hađija da zapamti. Lebejk Allahumma lebejk. Lebejk la šerike leke lebejk. Innel hamde wa ni'mata leke wal mulk la šerike lek. Telbija. Telbija je u stvari odaziv, da se čovjek odaziva. Pa pogledajte šta znači ova telbija. Odazivam ti se, Allahu moj, odazivam. Pogledajte značenje telbije, da čovjek zna ono što govori. Odazivam ti se, Allahu moj, ti si mene pozvao ovdje da obavim ovaj obred. I ja se tebi odazivam. Odazivam ti se, Allahu moj, odazivam. Kao da se kaže pokorno. Bez rasprave bilo kakve ili pogovora. Odazivam ti se kako si mi naredio. La šarike leke lebejk ti nemaš sudruga tevhid, ispravno vjerovanje. Znači, samo se tebi odazivam, ne odazivam se ja kipovima kojima se odazivali, mušrici, nego samo tebi, Allahu, odazivam ti se ponovo. Opet ovdje, pokoravam ti se, Allahu, dragi. Kao da kaže čovjek, pa Allahu, dragi, ako se tebi ne pokorim, kome ću? Ako mi ti ne oprostiš, ko će? Ako od mene ne primiš ti, ko će? Ako me ti ne nagradiš, ko će? Tebi se odazivam. Znači, samo tebi, Allahu, dragi. To je u stvari ono, la ilaha illallah. Allah da se sve čini znači radi Allaha i zbog Allaha jer nema drugog čovjek jer nema drugog gospodara i nema drugog božanstva kome se može činiti nešto od ibadeta osim uzvišenom Allahu te barake o teala. Innal hamde wa ni'mata laka wal mulk. U istinu sva zahvala i sve blagodati pripadaju tebi i od tebe su te blagodati. Wal mulk i sva moć i sva snaga. Kao da čovjek kaže, ova ova blagodat hađa, to je zahvala tebi, gospodar moj, a ne bi bila meni blagodat da mi nisi ti podario tu istu blagodat. Ne bi, znači, ja imao te blagodat da mi je ti nisi podario. I ne bi mogao obaviti ovaj hađ da nije bilo tvoje volje i tvoje snage da mene, znači, učvrstiš na ome putu, da me uputiš na pravi put i da mi olakšaš, znači, obavljanje ovoga ibadeta. La šarike leke, opet na kraju, i ti nemaš sudruga u vlasti. Opet čovjek znači završava tu svoju telbiju sa čistim, znači teuhidom, da samo vjeruje Allaha te barake o teala i da samo njega uzima kao božanstvo. Pa znači ova telbija treba da se zapamti, mi ćemo nastaviti inša Allah da napišemo našim hađijama, da imaju tu telbiju, tako da bi mogao čovjek znači, da izgovara telbiju. Jer je izgovor telbije jako vrijedna stvar izgovor telbije jako vrijedna stvar, kao što je vrijedna stvar, a, a, kao što su i hrami vrijedna stvar i tako dalje. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, koji god čovjek provede jedan dan u ihramima, neće zaći sunce, a da ne ponese sve njegove grijehe sa sobom. Boraviš jedan dan u ihrama i kako sunce odlazi, odlaze i svi tvoji grijesi. I ova je predaja, ima dobar lanac prenosilaca. Tako isto i telbija ima neke svoje odlike, koje ćemo, inša Allah, tjela, možda spomenuti u našem narednom predavanju. Pa je telbija jako bitna i ne treba, znači čovjek, iako je sunnet, ne treba čovjek da ostavi telbiju i da zanemari. To je velika, to je velika nagrada. Što se tiče žene, sunnet je kod telbije da se izgovara povišenim glasom. Jer je tako rekao poslanik, sallallahu alaihi sallame, došao mi je Džibril i naredio mi da naredim ashabima svojim da poviše svoj glas i da povišenim glasom izgovaraju telbiju. No međutim, što se tiče žene, ona neće povisivati svoj glas pri telbi, jer žene uglavnom, uglavnom bivaju sa muškarcima, u najmanju ruku ima vozač, jeli da je muškarac, pa tako neće žene, znači, ovaj bivi znači sa svojim jeli, mahremima, pa neće žene diza svoje glasove. Neće diza svoje glasove jer je njoj naređeno da, znači, priguši svoj glas u prisustvu, u prisustvu, znači, muškaraca, stranaca. Ona će izgovarati telbiju tako čuje samu sebe. Kao kada uči u namazu. Kada uči u namazu, kada čuje samu sebe, kako tako će izgovarati telbiju. Znači, neće izgovarati telbiju povišenim glasom. Telbija se znači počinje izgovarati od momenta kada hađija krene sa mikata, kada ponovo uzješe svoju jahalicu, bilo da se radi o životinji ili da se radi o nekom od prevoznih sestava, i uči znači telbiju sve dok ne dođe do harema u Mekiju, dok ne prije znači tavafa, ako je mutemetija. Ako je mutemetija, tada prekida šta? Sa izgovaranjem telbije. Pa će ponovo početi izgovor telbije, mutemetija, onaj koji obavlja onu vrst, prvu vrstu hađa, ponovo će početi, znači, kada obuče i hrame osmog dana Zulhidžeta. Kada, znači, izlazi na minu, tada će ponovo početi, znači, da izgovara telbiju. A u tom vremenu će prekinuti. No, međutim, čovjek koji obavlja ove druge dvije vrste hađa, on će izgovarati svoju telbiju, koju obavlja Kiran ili Ifrad, on će izgovarati svoju telbiju, sve dok ne baci kamenčiće prvog dana, jeli, Bajrama. Prvog dana Bajrama, kada se vrati, znači na večer sa Arefata, i dođe na Uzdelifu, pa ujutru dođe da ponovo na minus, znači da baci kamenčiće, on će izgovarati telbiju sve dok ne počne bacati kamenčiće. Kako stoji u hadisu? El Fadla ibn Abbas, koga bilježi imam Buharija. Jer je telbija šta? U stvari, zikr, jel tako? Telbija je zikr. A kada baca kamenčiće, propisan mu je šta? Drugi zikr jedan. A to je šta? Tekbir. A to je tekbir. Pa će znači ostaviti ovaj prvi zikr i znači počeće sa ovim drugim zikrom. Ovim bi znači hađija bio u ihramima i ušao bi ovim u obrede hađske i nastavlja znači svoj put do Meke. Nakon dolaska u Meku hađija počinje znači sa drugim hađskim obredima sa tavafom, sa'i i sa drugim znači obredima o kojima ćemo inshallah taala govoriti ponovo u našem narednom predavanju nastojeći da objasnimo svaki od otih obreda, bar onako simbolično, znači kako se obavljaju i šta je to neophodno znači činiti da bi taj obred ili svaki od obreda bio obavljen na propisan, propisan način. Mi ponekad, kada pričamo o obredima, spominjemo možda neke sporedne stvari koje nisu od vitalnog značaja, jednostavno da se poznaju, a ovako ćemo nakon, na svak, nakon znači svakog našeg izlaganja i predavanja, ukratko ćemo znači skratiti šta je to obred, neophodno hađi da učini da pri obavljanju hađa. Znači da zna one osnovne stvari, one teze. A one znači finese koje su vezane za hađske obrede, mogu se znači ponovo tamo pitati, može se znači oko njih ponovo diskutovati. Znači, ukratko, kada hađija dođe, kada hoće da obavlja hađ, mora imati iskren nijet, samo radi Allaha. Kada obavlja hađ, mora znati koju vrstu hađa će obavljati, ili će biti utemetija, ili kiran, ili frad. I kazali smo da je globalno mutemetija koji obavlja umru, potom čeka hađa i hađski obreda, da je to najbolja vrsta hađa. Nakon toga kazali smo da Medina sama nije vezana za hađske obrede, niti mora čovjek boraviti 40 namaza znači u Medini, da obavi 40 namaza, znači 8 dana. Nakon toga spominjali smo i hrame, i oblačenje hrama, šta znači obući hrame, znači nijeti tih i ulaziti znači u hađske obrede, govorili smo šta to treba učiniti čovjek prije oblačenja i hrama, da treba znači okupati se, ukloniti sve one neprijatnosti sa sebe, da se može namirisati, a da neće mirisati svoje i hrame, već će mirisati samo tijelo. I govorili smo isto tako što je čovjeku hađi zabranjeno da čini u i hramima, one osnovne stvari, jeli, spomenuli su stvari deveti stvari koje su zabranjene, hađi, i govorili smo nakon toga da počinje hađija sa telbijom, kada se uputi znači prema Mekke ili kada jeli, krene sa Mikata i da izgovara znači telbiju do ne dođe do tavafa, ako je mu temetija, a izgovara u protivnom telbiju sve do dok ne baci znači oni sedam kamenčića prvog dana ujutro, znači prvog dana Bajram. Ovim bismo znači završili vezano za telbiju, možda ćemo samo naredni put spomenuti još možda par hadisa koji govore o vrijednosti telbije, tako da čovjek znači zna vrijednost telbije, da ne bi ostavio a, izgovaranje telbije, pa ćemo onda inša Allah početi govoriti sa drugim obredima koji su vezani znači za hađ i za umru. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairal jaza. Wa barakallahu fikum wa ahsana ilaykum. Ko ima pitanja od hađija. A svi hađije inša Allah. Vezani za ovo o čemu smo govorili, Bujrum. A sestra koji imaju pitanja mogu postaviti to pismenim putem. Mi smo kazali, šal, znači brat kaže ovaj kada je išao jedne godine na hađ, da su, da su znači, da im je kazano da mogu donositi jeli, nijet riječima. Mi smo kazali, to je mišljenje jednog dijela uleme. I zaista mi to cijenimo i tako dalje. To je ovaj mišljenje koje ne treba osuđivati i o tome, ali je ispravno da nema dokaza. I zaista ovaj, a, a, onaj ko kaže da treba, da može na glas, mora doći sa dokazom mora doći sa dokazom. U protivnom, zna se da se nijet izgovara sa čime. Odnosno da se donosi jer u srcu. Tako da, ovaj, ne treba osuđivati to mišljenje, no međutim u svakom slučaju ispravno je da se to donosi u srcu. Da se ne izgovara riječima. Yes. Što se tiče nijećenja i hrama prije, jedan veliki dio u neme je to dozvolio. Jedan je zabranio. Inšala htjela da je njegov ihram ispravan, ali hađija u avionu ima kada mu se kaže On ne zna arapski, kaže se, kaže se na drugom jeziku. Zna se kada je, kada je mikat. I svima se kaže u avionu, se kaže ljudi kad prolaze na mikata da nijete i tako dalje. Tako da nema tu opravdanja čovjek jedino da čovjek zaspe da nije tu prisutan. To je drugo, ali, ali u protivnom zna se znači kada i čak misle da se probude hađi ako spavaju i o tome. Tako da biva čovjek znači upozoren kad je vrijeme mikata.